Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 1385. Rat između Engleske i Francuske, koji će dobiti naziv stogodišnji, traje već 50 godina. U toj će se godini odigrati bitka koja će odrediti smjer razvoja zemlje, koja je tek sporedno bila uključena u taj dugotrajni rat. Za opće prihvaćenu godinu početka stogodišnjeg rata uzima se 1337. kada je engleski kralj Edward III. u sporu oko francuskog prijestolja poveo svoju vojsku u Flandriju. Do te 1385. odigrale su se dvije velike bitke tog rata. I kod Kresija 1346. i kod Poitiers deset godina kasnije pobjedila engleska vojska. Ali sve to nije odlučilo rat. On se do 1385. proširio i na područje Pirinejskog poluotoka. Francuska je smatrala da Engleska ima dvije slabosti. To što na sjeveru ima granicu sa Škotskom i to što je smještena na otoku. Zato je Francuska poticala pomorske napade na južnu obalu Engleske i škotske prepade na sjever Engleske. U takvom ratu važnu su ulogu imale dvije pomorske zemlje na Pirinejskom poluotoku, Kastilja i Portugal. Kastilja je bila saveznik Francuske. Portugal je imao dugu vezu s Engleskom koja je sezala u vremena drugog križarskog pohoda. Odnosi pak između Kastilje i Portugala nisu bili dobri. Ferdinand ili Fernando Lijepi, deveti kralj Portugala koji je došao na prijestolje 1367. upetljao se u borbu za prijestolje Kastilje. U Kastilji je pak trajao rat između kralja Petra i Henrika od Trastamare. Godine 1369. Petar je ubijen i Henrik od Trastamare postao je kralj. Nekoliko kastiljanskih gradova onda je ponudilo vjernost Ferdinandu ili Fernandu, koji je tu vjernosti prihvatio. To je naravno dovelo do rata. Malin Hewitt u knjizi Portugal u europskoj povijesti piše. Dom Fernando od Portugala, ne čekajući na englesku pomoć, krenuo je u rat s Kastiljom koji se brzo pretvorio u katastrofu. Kastiljanske snage zauzele su Koimbru i zaprijetile su Lisabonu. Fernando je 1371. požurio sklopiti mir i povezati se javno s Kastiljom i Francuskom. To je bila opasna situacija za Portugal. Francusko-Kastiljanski savez sad je predstavljao stvarnu prijetnju portugalskoj nezavisnosti i ne zadnji puta Portugal je bio prisiljen podložiti se svom moćnom susjedu. Bila je to jedina održiva alternativa pripojenju Portugala od strane Kastilje. Predaja Portugala brzo je dala rezultate. Portugalski brodovi ojačali su Kastiljansku flotu, koja je između 1372. i 1380. učestalo napadala južnu obalu Engleske. Napadi su bili toliko jaki da su uspjeli preokrenuti tijek stogodišnjeg rata u francusku korist. Fernando je pokušao popraviti odnose s Engleskom slanjem svog izaslanstva, koje u Londonu pokušavalo objasniti da je savez s Kastiljom plod više sile – Fernando je čak s Engleskom sklopio i tajni sporazum, ali to nije smirilo situaciju, da pače, ona će postati još gora. Gubitak rata od Kastilje i podlaganje susjedu s Pirinejskog poluotoka nije od Fernanda učinilo popularnog vladara. Ali kada se on 1372. tajno oženio s Leonorom Telaš, kćerkom prognanika iz Kastilje, i već otprije udanom ženom, on je dobio još žešće protivnike u kraljevstvu. Portugalski plemići nisu gledali blagonaklono na rast moći obitelji iz koje je došla Leonora, kao ni na rast utjecaja drugih kastiljanskih plemića. Kralj Fernando uspjevao je zadržati vlast i vladao je sve do 1383. Ali pred svoju smrt on je svoju kćer Beatriz morao dati za ženu kastiljanskom princu, budućem kralju Kastilje Juanu ili Ivanu I. Kada je Fernando umro, Leonor je postala regentkinja, a Kastilja je zatražila portugalsku krunu. Malin Hewitt piše. U godini odmah nakon smrti Dom Fernanda, kastiljanski kralj krenuo je s okrutnošću ravnom svom ocu u ostvarenje cilja uzimanja portugalske krune. Nezakoniti sinovi Dom Pedra i Ines de Castro, koji su bili mogući suparnici, bili su utamničeni, a kraljica Leonor prisiljena predati regenstvo i poslana u samostan. Ivan je smjestio oružje Portugala zajedno sa svojim i zahtijevao iskaze poštovanja od portugalskih plemića i predaju Don Fernandovih pečata. Čvrsto su ga podupirali i kastiljanski izgnanici i većina portugalskog plemstva i 1384. napredovao je s velikom vojskom s namjerom da zauzme Lisabon. Pet mjeseci trajala opsada Lisabona, na kraju je kastiljanska vojska morala odustati od opsade zbog epidemije kuge. Pored bolesti, Ivan Kastiljanski imao je još dva problema. Prvo, Englesku, koja je na kastiljansko zauzimanje Portugala gledala kao na veliku prijetnju. Drugo, pored tog problema iz međunarodne politike, Juan je dobio i suparnika u borbi za krunu. Melon Hewitt piše. Oporba nije bila samo jaka među građanima Lisabona i drugih obalnih gradova, već i među nižim plemićima koji su se osjećali isključenima iz uskog kruga dvorskih miljenika. Svugdje drugdje Juanu su se predavali gradovi i dvorci. Ipak kako je napredovao u zemlji je rasla oporba i ona je našla vođe među vitezovima vojnih redova. U Joau, mladom meštru od Aviža, koji je bio nezakoniti sin bivšeg kralja Dom Pedra, te u Nunalvareš Pereiri, čiji otac bio prior hospitalaca. Joao da postao je neka vrsta heroja nakon što je ubio kraljičinog kastiljanskog ljubavnika, ali njemu je bilo samo 26 godina i imao je samo nekoliko vojnih pristalica. Okljevao je uzeti oružje i položiti pravo na prijestolje bez moćnog saveznika i okrenuo se Englezima. U Engleskoj je Joao počeo novačiti dobrovoljce i plaćenike. Isprva ih je bilo samo nekoliko stotina, ali broj se povećavao. Joao je dobivao i sve više pristalica u Portugalu i do zime 1384. na 85. žao je postao već toliko moćan da je uspio sazvati portugalski parlament Kortaš u Koimbri i on ga je proglasio za kralja. Kada se to dogodilo, Portugal je postao udaljeno bojište stogodišnjeg rata. ljeto 1385. u Portugal je Engleska poslala značajnu vojsku. Ako Portugal padne pod potpunu kastiljansku vlast, zajednička flota Kastilje i Portugala će Francuskoj mogućnost da izvrši invaziju Engleske. Ako pak Joao pobjedi i otjera kastiljanskog kralja, od kastiljansko-portugalske armade neće biti ništa i Francuska će se opet naći na udaru Engleske. Zato je Francuska pod zapovjedništvom Geoffroya de Partenea poslala snažnu vitešku vojsku u pomoć Kastilji. Malin Hewitt piše. Oko pustinjačkih nastambi Sao Žorža, pored sela Alžubarota, 7000 engleskih, gaskonskih i portugalskih vojnika suočilo se s invazijskom silom koja je možda brojala 20.000 ljudi. Velike bitke bile su rijetke u srednjovjekovnom ratovanju gdje su opsade gradova i dvoraca i haranje po selima bile omiljene metode za dobivanje vojne prednosti. Bitka koja se tamo dogodila mogla se usporediti po veličini s Kresijem, Poatijeom, Nažerom i Ažinkurom, ali se pokazala puno više odlučujućom od njih. Bitka je počela napadom francuskih i kastiljanskih snaga na obrambene položaje portugalske i engleske vojske. Dok su francuski i kastiljanski vitezovi jurišali prema portugalsko-engleskim položajima, dočekala ih je kiša strijela. Malin Hewitt donosi opis bitke kod Alžu Barota, koje je napisao kroničar Jean Froissart. Napadajući jake obrambene položaje, kasno večer kastiljanci i francuzi uhvaćeni su u vatru strijelaca i, kao i kod Kresija, bili su sasičeni dok su ih neprijateljeva krila okružila i zatočila u nešto što se može opisati samo kao područje za ubijanje. Kako to Frasar piše, gdje su se Englezi utvrdili i gdje je ulaz bio tako uzak, pojavio se veliki pritisak i nevolja za napadače, jer su engleski strijelci zajedno ispaljivali strijele koje su probijale ljude i konje, i kada su konji bili puni strijela padali bi jedan na drugoga. Tada su engleski vojnici, portugalci ili sabonci došli do njih vičući svoje borbene poklike i s dobrim kopljima i oštrim glavama ozlijedili mnoge vitezove i velikaše. Preko 2000 francuskih i kastiljanskih vojnika, mnogi od njih bili su vitezovi, poginula je na bojnom polju kod sela Alžubarota živu glavu iz bitke jedva je izvukao kastiljanski kralj Juan. Iako je jedna od manje poznatih bitaka u srednjem vijeku, ta će bitka pokazati se jednom od najvažnijih. Roao prvi brzo je počeo iskorištavati pobjedu koju je izvojevao 1385. godine kod Barota. Sljedeće 1386. sklopio je s engleskom sporazum iz Benzora. To je jedan od najdugovječnijih međunarodnih sporazuma koji se poštovaju u drugom svjetskom ratu. Prema njemu su Engleska i Portugal saveznici koji poštuju i jamče međusobni integritet i samostalnost. Portugalski trgovci mogu slobodno trgovati u Engleskoj, engleski u Portugalu. Između Portugala i Engleske uz uspostavljeno je pomorsko savezništvo koje odmah dalo rezultate. Portugalski brodovi počeli su štititi jug Engleske od francuskih napada. Pobjeda je donijela i mir s Kastiljom, ona je odustala od napada na Portugal. Sve ovo Joao omogućilo nekoliko desetljeća mira. On će na prijestolju ostati do smrti 1433. Vladat će Portugalom 48 godina. U tih skoro pola stoljeća vladanja, koja su počela pobjedom kod Alžuvarote, Joao je mogao postaviti temelje novom Portugalu, koji će od malene i siromašne zemlje u 15. stoljeću izrasti u zemlju predvodnicu pomorskih istraživanja i kolonijalnog širenja. Joao i njegovi sinovi, Duarte, Pedro i posebno Henrik, koji će dobiti nadimak moreplovac, od zemlje smještene na zapadnom rubu Europe napravit će trgovačku i pomorsku silu. U sljedeće dvije emisije povijesti četvrtkom govorit ćemo o tom portugalskom čudu. Naš sugovornik je magister Želimir Brala, socijeka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Dakle, on je došao na vlast nakon krize koja je trajala dvije godine, što je vjerojatno jedna od prvih socijalnih kriza u zapadnoj Europi uopće koja je imala takve učinke. Što se dogodilo kad je on došao na vlast? Došlo je do centralizacije, to je bio čovjek koji je bio svjestan moći države i potrebe države da uređuje stvari. Naravno, interes je bio da se porezi ubiru, da bi se porezi mogli ubirati, treba postojati ekonomska aktivnost. Da bi ekonomska aktivnost bila racionalna i donosila novac, pa onda i državnom trezoru, državnoj riznici prihode, treba je usklađivati, treba je uravnoteživati i treba nalaziti nove izvore prihoda da ako sadašnji nisu dovoljni. A oni tada nesumnjivo nisu bili dovoljni. Između ostalog zato i je došlo do te socijalne krize 1383. do 1385. Jedan od izlaza je naravno ekspanzija. Ali kako? Portugal je zapadni dio Iberskog poluotoka. S istočne i sa sjeverne strane mu je susjed velika buduća Španjolska, odnosno kraljevstva koje će sačiniti u budućnosti Španjolsku. Sa južne i sa zapadne strane je Atlantik. More, dakle, pitanje je uvijek koji su to razlozi bili, to se pitaju ne samo povjesničari, nego i uopće amateri, ljudi koji čitaju, koji vole čitati povijesne stvari. Kako to da je jedna takva mala zemlja neko vrijeme kontrolirala oko dvije trećine tadašnjega svijeta. Koji su to bili razlozi? Naravno, ima mnogo odgovora. Čim ima mnogo odgovora, to znači da nijedan nije zadovoljavajući, nego je riječ o kompleksnom sistemu. Motivacija koje su dovele do e, portugalske pomorske ekspanzije, tu su razni mogući odgovori. Dakle, jedan od njih je zatvorenost državnog teritorija, dakle zemljopisna situacija koja se ne može drugačije promijeniti. Sigurno je jedan od odgovora i veliki nesrazmjer između demografske evolucije i ekonomskih resursa, odnosno između porasta broja stanovništva i nedostatka ekonomskih privrednih e, aktivnosti koje bi zadovoljile ne samo subzistenciju, dakle preživljavanje stanovništva, nego koje bi omogućile trgovinu i druge naravno ekonomske aktivnosti. Pobjeda kod Alžu Barote 1385. godine dala je Joao u prvom nešto što je imao malo koji vladar Europe krajem 14. i početkom 15. stoljeća. Ona mu je dala mir. Ali Portugal je osim mira imao malo što drugoga. Početkom 15. stoljeća Joao I bio je presiromašan da bi poput većine drugih europskih kraljeva mogao kovati zlatne novce. Ribarstvo i poljoprivreda bili su najvažnije grane ekonomije, Glavni proizvodi Portugala bili su usoljeni bakalar, masline i vino. A i svojom veličinom Portugal nije bio značajan. Felipe Fernandez Arnesto u knjizi Izviđači globalna povijest istraživanja piše. Portugal ne malena zemlja, bio je slogan Salazarovi godina. Ipak čak je i taj diktator bio voljan priznati da je prije imperialističkog širenja Portugal bio malen. Kontrast između veličine portugalskog imperializma i skromnih dimenzija zemlje je najočljivija tajna portugalske povijesti i jedan od najzagonetnijih kontrasta u povijesti svijeta. Stanje statistike omogućava samo grube proračune, ali početkom 16. stoljeća stanovništvo Portugala bilo je vjerojatno manje od polovine stanovništva Engleske i četvrtine stanovništva Kastilje, vjerojatno veliko oko desetine stanovništva Francuske i puno manje čak i od stanovništva Nizozemske. Malo drugih bogatstava bilo je dostupno da nadomjeste nedostatak zemlje i ljudi. Solane se tubala bile su jedini oblik obilja koje je dala priroda. Siromaštvo i glad bili su sve prisutne nedaće. Tako Fernandez Ernesto opisuje Portugal početkom 16. stoljeća, kada su već portugalski moreplovci oplovili rad dobre nade i stigli do Kalkute. Portugal nakon dolaska Joao prvog na vlast bio je još siromašniji. Početkom 15. stoljeća u Portugalu je živjelo manje od milijun ljudi. Zbog svega toga Portugal je bio najnevjerojatniji kandidat za pomorsku istraživačku silu. Jedan od odgovora je sigurno i pomorsko iskustvo stanovništva uz obalu Atlantik nije kao naš Jadran more lagano za plovidbu. Atlantik je veoma neugodan i treba imati pomorska iskustva i pomorska znanja da bi se i u kavotaži, dakle i u duž obalnoj plovidbi i ribarstvu da bi se postigli neki rezultati. Zato je dakle drugim riječima potrebno i napredovalo nautičko znanje onda sigurno ima nešto i onim odrednicama koje bismo mogli nazvati klasnima, recimo trgovački duh građanina, viteštvo plemića koji su htjeli što više ne samo sebi u korist priskrbiti, nego i onda ostati u povijesti i kralju donijeti slavu koji će to na različite načine uzvratiti. Tu je onda i avanturistički duh naprosto narodni, pa onda križarski duh imamo klera i, i sami kraljeva i tako dalje. Jedan od odgovora je i naravno utjecaj snažnih ličnosti, pa između ostalih i kralj kojeg ste spomenuli, Ivan II i iza njega Manuel, a posebno mjesto pripada infantu Henriku, Henriku pomorcu o kojem se isplela cijela legenda, cijeli mit o tome kako je on zapravo bio glavni pokretač e, pomorske ekspanzije, premda to ozbiljna historiografska provjera ne može potvrditi. Joao prvi nije oskudjevao samo u jednom, u mladim plemićima željnim slave i bogatstva. Takvi ljudi mogli bi nanijeti veliku štetu u kraljevstvu, ali izvan njega u osvajanju oni su bili dobrodošli i Joao I odlučio je tu želju da se domogne vojne slave povezati s križarskim duhom. U kolovozu 1415. godine portugalska flota doplovila je do Ceute u današnjem Maroku. Tada je to bio jedan od najbolje utvrđenih gradova cijelog sredozemlja, ključno uporište koje osiguravalo vezu s južnim dijelom Pirinejskog polovataka, koji je još bio pod maurskom kontrolom. Roger Crowley u knjizi Osvajači kako je Portugal iskovao prvo globalno carstvo piše. Portugalci su došli kako bi oprali svoje ruke u krvi nevjernika. Svoj ugovor su ispunili do tančina. Tri dana pljačke i pokolja poharali su mjesto koje je jednom opisano kao cvijet svih drugih gradova u Africi, njezina vrata i ključ. Taj zapanjujući pothvat dao je do znanja europskim rivalima da je malena kraljevina samopouzdana, energična i u pokretu. Tri žaova sina, Duarte, Pedro i Henrik, zaradili su svoje mamuze u Ceuti tijekom dana žestoke borbe. 24. kolovoza u gradskoj džamiji koja je bila ritualno očišćena solju i preimenovana u našu gospu od Afrike, oni su od oca bili proglašeni vitezovima. Za mlade prinčeve to je bio trenutak sudbine. U Ceuti su Portugalci dobili prvi nagovještaj bogatstva Afrike i Orijenta. Taj grad bio odredište karavana koje su preko Sahare prenosile zlato iz rijeke Senegal, kao i najzapadnije odredište islamske trgovine začinima s Indijom. Ovdje, napisao je portugalski kroničar, dolaze svi trgovci svijeta, iz Etiopije, Aleksandrije, Sirije, Asirije, kao i oni iz Orijenta koji žive s onu stranu rijeke Eufrat i iz Indije. Kada su neukih portugalski osvajači ušli u skladišta u kojima su trgovci čuvali papar, klinčić ili cimet, porušili su ih u potrazi za blagom, zlatom i novcem. Nisu ni slutili da uništavaju pravo blago. Osvajači su se u Ceuti upoznali sa svijetom kojeg prije nisu poznavali. Roger Crowley piše. Naše siromašne kuće izgledaju poput svinjaca kada ih se usporedi s onima u Ceuti, napisao je jedan svjedok. Tamo je Henrik prvi put pojmio bogatstvo koje se moglo dosegnuti s one strane osi, ako bi se niz obalu Afrike moglo zboka zaobići islamsku barijeru. Ceuta je označila početak portugalskog širenja, prag novog svijeta. Ceuta je i dan danas evropski, odnosno španjolski posjed. Ona je 1580. ostala kad se Portugal izašao iz personalne unije sa Španjolskom. Ona je ostala pod Španjolskom i dan danas je španjolska autonomna pokrajina. Dakle, Ceuta je prema zapadu na obali Maroka. Relativno je blizu kad se gleda sa juga Portugala i nekako je logično da se preko nje pokušava obići Afrika za koju se još ne zna kolika je koliko je daleko prema jugu treba ploviti da bi je se oplovilo i da bi se pomorski put u Indiju otkrio. Dakle, ceo taj samo prva etapa u tom pokušaju da se sve one robe koje su dolazile iz Indije, ali su dolazile ili iz Kine još dalje sa istoka, koje su dolazile preko Europskoga kontinenta ili u najboljem slučaju koje bi preuzeli u turskim recimo lukama ili crnomorskim lukama koje bi preuzeli mlečani pa ih razvozili po Mediteranu i na taj način stizale i u Portugal sa golemom cijenom. Dakle, pokušaj da se do tih roba dođe što povoljnije i pritom naravno da se pojedinci koji se time bave i obogate. E sada, zašto takav strašan poriv za tim robama iz Indije? Nama je danas to možda nerazumljivo kad se čudimo da je papar bio tako značajna recimo mirodija do koju je trebalo sve te žrtve podnositi, izlagati se moru, suncu, bolestima, skorbutu, gusarima, gladi na brodu i tako dalje. Trebamo se uživiti u ekonomiji onoga doba. Tada meso e, se konzervira bilo sušenjem na dimu, bilo sušenjem na suncu, bilo u salamuri. I naravno da je to tehnološki vrlo sve skupa vrlo primitivno, da se namirnice vrlo brzo kvare, dakle treba e, mirodijama pokriti ili popraviti taj okus, a papar još osim toga služi da odbije neke insekte od e, namirnica. Drugo su muškatni oraščić, cimet, kanela, klinčić, džumbir. Uvozio se također e, šafran recimo za bojanje tkanina, a i dijelom za bojanje prehrane što je ostalo od e, Maura koji su u 13. stoljeću potjerani. Iz Brazila se poslije dovozilo drvo zvano Brazil, Varzilo je jedan stariji naš naziv, koji je služio za e, bojanje tkanine. Grimiz, grimizne tkanine su se bojale, bojale s pomoću tinkture dobivene iz smole toga drveta. Trgovački putovi kojima su na velike udaljenosti prevožene dragocjene robe postoje već tisućljećima. Najpoznatiji među takvim putovima je put svile koji je spajao Kinu sa Europom, prije svega sa sredozemljem. Početak puta svile bio je u gradu Xi'anu, središtu provincije Shanxi. Put svile bio je dug oko 6400 km i slijedio je kineski zid, prelazio je preko pustinje Takla Makan, penjao se na planine Pamir, prelazio je preko područja današnjeg Afganistana i Irana i onda se spuštao na Levant. S obala Levanta brodovi su robu prevezenu putom svile dalje prevozili po cijelom sredozemlju. Glavno prijevozno sredstvo na putu svile bila je deva. Zbog toga je teret morao biti što lakši, manje zapremine i što veće vrijednosti. Zato se putem svile najviše trgovalo svilom iz Kine i začinima iz današnje Indije, Indonezije i Šrilanke. Karavane su prevozile taj dragocjeni teret prema srednjem istoku Europi vraćali su se natovarene polugama, uglavnom srebrnim. Pored tog kopnenog puta postojao je i morski put. Melin Hewitt u knjizi Povijest portugalskog prekomorskog širenja 1400-1668 piše. Nadopuna srednjoazijskom karavanskom putu bio je morski put koji je dovozio robu iz Indije i Indonezije u istočnu Afriku i u luke Crvenog mora i Arapskog ili Perzijskog zaljeva. Ti su brodovi također prevozili začine, porculan, tkaninu i druge luksuzne proizvode, ali mogli su se i opteretiti robom niske vrijednosti i velike zapremine poput drveta, kamena, vina ili hrane poput soli i riže. Valuta male vrijednosti, kako bi se olakšao proces lokalne razmjene, bili su bakreni novac iz Kine i kauri školjke iz Afrike i Zapadne Azije, koje su u mrežu globalne trgovine dovele i udaljene zajednice obalne Zapadne Afrike i Maledivskih otoka, gdje su te školjke nabavljane. Ipak zlatne i srebrne poluge bile su te koje su financirale glavne arterije trgovine. Najvažniji izvori za njih bili su Afrika i Perzija, gdje su metali dobivani u zamjenu za indijsku pamučnu tkaninu i fini porculan. Koliki je bio opseg te trgovine nemoguće je reći, ali u njezinom obimu Dovoljno govori činjenica da su se u Aziji razvila središta proizvodnje nekih proizvoda, na primjer proizvodnja svile u Kini, proizvodnja pamučnih tkanina u sjeverozapadnoj i jugoistočnoj Indiji, Guđeratu i Koromandalu, proizvodnja papra u Malabaru, u jugozapadnoj Indiji i Sumatri, cimeta u Šrilanki i klinčića na Molučkim otocima. O obimu trgovine govori i stalna nestašica plemenitih metala, posebno srebra u srednjovjekovnoj Europi. Portugal je namjeravao te ustaljene puteve nadomjestiti novima, onima koje bi on kontrolirao. Ti su putevi isključivo bili pomorski. Portugal se nije namjeravao baviti trgovinom na kopnu. Da bi se pronašao pomorski put u Indiju, potrebno je zadovoljiti mnoge tehnološke zahtjeve. Prvo, valja imati dobar brod. Koji su to brodovi? Kad je o Ceuti riječ, bila je samo karavela. Samo karavela kao tip broda, kao vrst broda. To su brodovi koji su dugi do 25 metara, premda su vrlo česti i oni koji imaju 14 metara dužina. E pa možemo zamisliti kako je na takvom brodu 50 ljudi recimo koji moraju putovati šest mjeseci u, u teškim uvjetima. Karavela je relativno brz brod, on ima e, latinsko jedrilje, to znači da su oba jedra trokutasta, a to znači da je lakše njime manevrirati i da je lakše njime bordižati, dakle protu vjetra ploviti. To je idealan brod za Mediteran, ali za Atlantik nije. U Atlantiku vladaju drugi režimi e, struja i drugi režimi vjetrova. Dakle, malo pomalo treba usavršavati sve to. Treba usavršavati i tipove brodova. I već Žil Janeš 1434. ne putuje samo karavelama, nego karavela ima sa sobom, ali druga vrsta broda koje upotrebljava su nave koje se nalaze u floti Nave su već, da tako kažemo, ozbiljniji brodovi sa dva i tri ili četiri jarbola. Oni imaju okrugla jedra, dakle pogodnija za ravnomjerne vjetrove koji pušu na Atlantiku i tek ima latinsko jedro na krmi radi lakše manevriranja. Sam brod je već e, naoružan artiljerijskim oružjem, e, može imati do 200 tona, može e, prenositi tereta. Dakle, to su već ozbiljni brodovi na dvije palube koji onda omogućavaju i prijevoz ljudi, vojnika, trgovaca, naprosto pustolova, putnika, naravno posade i da pritom ima još dovoljno prostora za teret. Najpoznatiji sin Joao I je Henrik. On je rođen 4. ožujka 1394. u Portu i za vrijeme školovanja pokazao je veliko zanimanje za vitešku literaturu i astrologiju. Engleska tradicija nadjenuće Henriku i nadimak navigator ili moreplovac, ali on vara. Henrik se otisnuo samo na jedno putovanje, ono prema Tangeru na Marokanskoj obali. Henrik se istaknuo u napadu na Ceutu i u njezinoj obrani 1419. kada su vladari Feza u Maroku i Maurske granade pokušali vratiti taj grad pod muslimansku kontrolu. Godine 1420. Henrik je postao glavni upravitelj Kristovog reda, koji je preuzeo imovinu Templara u Portugalu. Tradicija govori da je Henrik tada počeo i pobožno živjeti, ali to nije istina. Ne samo da je imao nezakonitu kćer, već ga je njegov stariji brat Duarte, kasniji kralj, prekoravao zbog ekstravagantnosti, loših navika, neodržanih obećanja i zbog krajnje beskrupuloznih načina u namicanju novca. Henrik je imao zapravo jednu veliku strast, pomorska putovanja. Kristo Vred koristio kao riznicu iz koje je financirao putovanje brodova na jug. Roger Crowley piše. Godinu za godinom, rt za rtom, portugalski brodovi probijali su se uz uzduž obale zapadne Afrike, pažljivo mjereći viskom dubine, uvijek oprezni na pličine i grebene preko kojih se more lomilo u pjenušavom valu. U tom procesu oni su počeli ocrtavati oblik kontinenta. Pustinske obale Mauritanije, bujne tropske obale područja koje su nazvali Gvineja, zemlju Crnaca i velike rijeke ekvatorijalne Afrike, Senegal i Gambiju. Henrik je te ekspedicije opremao kako zbog istraživanja i znatiželje, tako i zbog pljačkanja i trgovanja. Te ekspedicije nisu bile velike, Roger Crowley piše. Sastojale su se od dva ili tri broda pod vodstvom velikaša iz Henrikovog domaćinstva – Navigacija i upravljanje brodom bili su ipak odgovornost iskusnog i obično anonimnog kormilara. Svaki je brod prevozio nekoliko vojnika. Njihovi samostreli bili bi spremni kada su se približavali nepoznatoj obali. Ta prva putovanja nisu donosila novac, zapravo Često su se brodovi vraćali samo s tovarom tuljanovog ulja, kako bi barem malo isplatili svoje putovanje. Ali 1441. ekspedicija koju je vodio Antao Gonsalves vratila se s tovarom zlatne prašine iz deset robova. Ta je plijen ekspedicija dobila nakon prepada na jedno naselje na obali, kada su uhvaćeni neki lokalni ugledni bogati ljudi. Deset robova i zlatna prašina bili su otkupnina za te ljude. Nažalost, Portugal je tada tih godina, dakle govorimo o 1440. 50. godinama, Portugal je tada već debelo uključen u tu tako ružnu epizodu svjetske civilizacije u prikupljanje e, robova po afričkoj obali i njihovu preprodaju. Robovi s obale Afrike tada nažalost postaju glavno bogatstvo koje donosi odmah novac i na taj način i financira daljnje ekspedicije Ekspedicije ne idu tako brzo. U tom stoljeću još e, imamo najvažnije momente, ali ipak će još proći do 1482. ili treće Diogu Kaun kada dolazi u ušće rijeke Kongo, kada duboko uplovljava e, ušće rijeke Kongo. To je znači negdje oko 1500 km afričke obale i on daje izvještaj da je blizu, ne kaže da je došao na, ali da je došao blizu ruba Afrike, dakle, evo tu je samo malo još što nije, tu je put kao kojim ćemo doći u Indiju. Prođe će još nekoliko godina i tek će Bartolomeo Diješ 1488. Eh, godine uspjeti se suočiti kako valja, pomorski kako valja, sa rtom Dobrenade, odnosno sa rtom Oluja, kako su ga Portugalci zvali, Cabo de Naime, on je naprosto otplovio više prema zapadu, nije išao ravno uz obalu, pa zavio ulijevog, gledajući odavde, od iz Europe, nego je odplovio udesno, dakle zapadno, udaljio se od tih struja koje oko obala današnje Južnoafričke republike su veoma neugodne i protivnih vjetrova gdje je veoma teško, teško ploviti. I tako je uspio oploviti i zato je onda promijenio ime Rt Dobre Nade, evo još malo pa smo u Indiji. Dinastička kuća Aviš zavladala je Portugalom 1385. godine, kada je Kortaš okrunio za kralja Joao od Aviša. On je vladao do 1433. godine. Njega je na prijestolju naslijedio najstariji sin Duarte ili Edward, koji je vladao samo pet godina, do 1438. Duarteov sin Afonso vladao je kao Afonso V od 1438. do 1481. Ali to nije bila sjajna vladavina. Kada je došao na prijestolje, on je bio dijete i za regenstvo su se natjecali Pedro ili Petar, jedan od sinova Joaova I i moćna obitelj Braganca, koju je utemeljio Afonso, nezakoniti sin Joaova I. Pedro je u toj borbi izgubio prvo regenstvo, onda i život. Afonso V došao je pod vlast obitelji Bragansa, koji su postali najmoćnija obitelj Portugala. Pred kraj života uplao se u dinastičke sukobe između Kastilje i Aragona i u njima bio poražen. U zadnjim godinama vladanja vlast u kraljevini preuzeo je njegov sin Joao, praunuk utemeljitelja dinastije. Joao je kao Joao drugi okrunjen 1488. i o njegovoj vladavini dovoljno govori nadimak savršeni vladar. On je vladao do 1495. i on se smatra jednim od najvećih portugalskih kraljeva. U vrijeme vladavine Joao II. Portugal i Španjolska sklopit će važan sporazum o podjeli svijeta. Na političkoj razini Portugal vodi snažnu borbu sa Španjolskom. Da bome da i španjolski suvereni žele da nešto od svih tih bogatstava za koje, koje se naslučuju, da se nalaze po svijetu, da bi oni žele za sebe. Portugalci zato sklapaju izuzetno važan jedan sporazum 1494. godine, u mjestu Tordezilješ, odnosno Tordezilješ na sjevernoj portugalsko-španjolskoj granici, što je osnovno u tom ugovoru to da se svijet dijeli. Dakle, Španjolska i Portugal dijele zemaljsku kuglu crtom koja će ići, dakle meridijanom koji će ići od sjevernoga do južnoga pola i od južnoga do sjevernoga pola, s druge strane. I Portugalci insistiraju da taj meridijan, da, odnosno da crta bude na 370 vrsta od zapadno od zelenorodskog otočja i kažu da sve neovo otkrivene zemlje zapadno od te crte pripadaju Španjolskoj, jel? to je danas na primjer Latinska Amerika, a Portugalu istočno od te crte, a to je Portugalu Brazil. Mnogo se spekulira zašto su portugalski pregovarači tako insistirali da se linija od sto vrsta koja je do tada vladala pomakne na 370 vrsta i zašto su Španjolci pristali na to. Pa kažu onda da postoji mogućnost, ako ne, zgodno je, zvuči kao priča, postoji mogućnost da su naprosto Portugalci znali eh, da već tada imali kontakt sa Brazilom i da su namjestili eh, računicu da Brazil njima pripadne. S druge strane, Kolumbo, koji je bio sa eh, španjolske strane, savjetnik on je procjenjivao, zato su prihvatili to, da bi na taj način da će čitav Indijski ocean pripasti Španjolskom. Međutim, prema znanjima portugalskih kozmografa, ta polovina svijeta koja počinje dakle na Antilima, završava prije Indijskih mora i prema tome u cijelosti je zoni portugalske ekspanzije. I sada kad se konsolidiralo, dakle kad se politički su se stvari postavile kako je bilo Portugalu interesantno, sada dolazi taj ključan, ključan moment i oprema se flota da jedan od najuglednijih imena iz uopće povijesti svih otkrića, Vašku da Gama, konačno oplovi Afriku, zapadnu obalu Afrike, oplovirate dobre nade i pristane u Kalkuti, pošto je preplavio Indijski ocean. Cimet i kasija, kineski cimet, došli su do Srednjeg istoka negdje prije 4000 godina. Na jugu arapskog poluotoka od vijeka se trguje mirtom i tamjanom i drugim mirisnim smolama i gumama. Najraniji trgovci tim začinima i mirisima Često su puta izmišljali priče o opasnim izvorima tih začina i mirisa kako bi odvratili tragače za njima i konkurenciju. Kasija je tako rasla u plitkim jezerima koje čuvaju krilate životinje. Cimet je rastao u dubokim gudurima prepunim otrovnih zmija. Još je Plinije stariji ismijavao te priče tvrdeći da su sve one izmišljene kako bi se povećala cijena tih začina i mirisa. Trgovina začinima i mirisima mogla obogatiti grad koji je bio središte te trgovine. Kada je Ptolome 1180. godine prije Krista oporučno ostavio Aleksandriju Rimu, taj je grad već zarađivao goleme svote novaca samo od lučkih davanja koje su plaćali brodovi koji su prevozili začine. Kada je Rim preuzeo upravu nad tim gradom, pretvorio je Aleksandriju u najveće trgovačko središte starog svijeta. U desetom stoljeću Venecija i Dženova počeli su se bogatiti na trgovini začinima. U ratu oko Kjođe, koji je trajao od 1378. do 1381. sukob ta dva grada dosegnuo je vrhunac. Venecija je u tom ratu pobjedila i preuzela kontrolu nad trgovinom sa Srednjim istokom, time i trgovinom začinima. Neki od začina bili su i tekako profitabilni. Michael Crondell u knjizi Okus osvajanja, usponi pad tri velika grada začina piše. papar uzgajan u brdima indijske malabarske obale mogao je promijeniti tucet ruku prije nego što bi stigao do trgovina koje je držao ceh trgovaca paprom u Engleskoj. I svaki put kad bi papar promijenio ruku, prošao je kroz carinsku postaju ili je bio oporezovan i njegova je cijena skočila. Prema jednom istraživanju trgovine u 15. stoljeću, indijski uzgajivač mogao biti plaćen 1 ili 2 grama srebra za kilogram papra. Kad je papar došao do egipatske glavne luke Aleksandrije, njegova cijena porasla je na 10 do 14 grama srebra. Trgovci na venecijanskoj tržnici začina na Rialtu naplaćivali su za njega 14 do 18 grama za kilogram. Kad je papar stigao do londonske gospode, cijena se povećala na nekih 20 do 30 grama srebra za kilogram. Procijenjeno je da su venecijanci koji su zarađivali u toj trgovini, kao i drugi, imali udoban, ali ne i lihvarski profit od 40%. Ipak bio je dvostruko veći povrat investicije od onoga koji su dobivali firentinski bankari tog vremena. Kada su se u trgovinu začina uključili Portugalci i kasni nizozemci, prihode trgovine začinima još je porastao. Tajna je bila u manjem broju posrednika – brodovi su dolazili izravno na izvore začina. Tako su portugalski trgovci i moreplovci mogli zaraditi profit od 150% u trgovini paprom, koji su donijeli iz Južne Indije i prodali ga u Lisabonu. Cijena muškatnog oraščića bila je sto puta veća u Europi nego na Malabarskoj obali. Kad se Vaško da Gama vratio iz Kalkute, donio je jedan minimalan teret. Nije naprosto mogao tamo kupiti dovoljno robe, e, jer još nije, nije imao svoje agente, kao što su poslije imali. Nije imao svoje trgovce. Arapi koji su tamo e, dominirali trgovinom, naravno mu nisu htjeli prepustiti svoj rob. Ali sa tom malo robe, s čim je došao, je 60 puta više zaradio novca nego što je investirano u cijelu ekspediciju koja je išla do tamo. Dakle, to su nevjerojatne, nevjerojatno velik novac koji se mogao, mogao na taj način zarađivati i to je naravno mamilo mnoge da investiraju u iduće ekspedicije. I poslije, kad je već prestao biti sam, sama kruna ta, dakle kad je država prestala biti ta koja je vodila dominantnu ulogu u tome, kad je država je poslije naprosto prodavala licence da bi trgovci opremili brod ili flotu, da bi pojedini plemići, da bi opremili flotu ili brodi da bi nekamo otputovali. U srednjem vijeku u Europi razvile su se velike mreže trgovine robljem. Vikinzi i trgovci robljem u Rusiji dopremali su robove na baltičko tržište. Bili su to uglavnom Slaveni, koji su onda slani na tržište robova u Danskoj, gdje su prekrcavani na brodove koji su ih prevozili do arapskih trgovaca robljem. Tržnice u Vardenu i Leonu bile su važne za trgovinu robljem. Većina tih robova završavala je u Maurskoj, Španjolskoj i Sjevernoj Africi. Tako je izgledala trgovina robljem u Europi u 9. i 10. stoljeću. Mark Bloch u knjizi Feudalno društvo ovako opisuje europsku trgovinu robljem u kasnom srednjem vijeku. Slevanta je zapad dobivao gotovo isključivo nešto luksuzne robe koja je svojom vrijednošću veoma nadilazila svoju težinu pa isplaćivala troškove i opasnost prijevoza. Za uzvrat je mogao ponuditi gotovo samo robove, a još se pritom čini da je najveći dio ljudske stoke nahvatane u slavenskim i letonskim zemljama s druge strane Labe ili nabavljene od trgovaca iz Velike Britanije odlazio u islamsku Španjolsku. Istočno je sredozemlje već i samo po sebi bilo i suviše dobro opskrbljeno tom robom, a da bi je trebalo uvoziti u veoma znatnim količinama. Prema tome, dobit od te trgovine bila je u cjelini prilično slaba, pa nije bila dovoljna da na tržištima Bizanskog svijeta, Egipta ili Srednje Azije nadoknadi kupnju dragocjenih predmeta i mirodija. Otuda je Europa polagano iskrvarila oticanjem srebra i osobito zlata. Trgovina robljem u Portugalu razvila se u vrijeme stogodišnjeg rata, zajedno s gusarstvom, Glavna meta tih prepada bili su brodovi iz Maroka, koji su plovili uzduž obale Atlantika, kao i Kanarsko otočje s kojeg je također roblje dovoženo na tržnice. Sukobi do kojih je došlo u prepadima kojima su se hvatali robovi doveli su i do portugalskog zauzimanja arhipelaga Madeira – Portugalska kruna je 1419. formalno proglasila svoju vlast na tim arhipelagom, do tada nenastanjenim, jer je on bio sjajna baza i polazišna točka za prepade u kojima su se hvatali robovi. Trgovina robljem bit će još unosnija kada su portugalski moreplovci otkrili zapadnu obalu Afrike – prava eksplozija trgovine robljem dogodit će se kada su s radom počele plantaže u Brazilu. Ali i prije toga se od robova mogao zaraditi golemi novac. Govori magistar Želimir Brala, socijeka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Da, to je prije Brazile, i prije plantaža. Oni ih uzimaju u sebi i preprodaju. Preprodaju na tržnicama Europe, sve gore do Holandije, do Nizozemske, dakle do flandrijskih tržnica. Oni jesu katolička zemlja, ali doktrina je tada da zapravo crnac nije čovjek, on zapravo nema dušu. Nema dušu i treba ga kristijanizirati, treba ga pokrstiti i to je jedan dodatni razlog zašto trebamo pomorske ekspedicije, ekspedicije u nepoznate krajeve slati, upravo zato da bi stanovništvo iz tog životinskog statusa bilo prevedeno kristijanizacijom u ljudski status. Dakle, ideološki odgovor je bilo relativno, relativno lako naći, pogotovo stoga što su to bili, što su to bili tako enormni prihodi da, da su se onda uvijek nezgodna pitanja ostavljala po strani. Poslije će tek ona prava trgovina, masovna trgovina, grozna trgovina robljem će se razviti kad Brazil počne proizvoditi šećer. Kad se u Brazilu počne proizvoditi šećer, dakle kad počinje kultura šećerne trske, šećer je u Europi tada strašno skup. Međutim, problem u Brazilu je taj da nema radne snage, lokalno je stanovništvo polunomadsko ili nomadsko i ne može se adaptirati na težak rad u poljima šećerne trske i u mlinovima za šećernu trsku, e, u proizvodnji šećera, u rafiniranje i tako dalje. I onda bi je potrebno dovoziti iz Afrike radnu snagu koja će to raditi. Tek tada, dakle, sa ekspanzijom Brazila, sa jačom kolonizacijom Brazila, tek tada zapravo eksponencijalno raste broj robova koji su tamo odvedeni. Inače računa se a to je strašna brojka. To su procjene, naravno, teško je to točno izračunati, ali računa se da je preko 10 milijuna ljudi samo sa područja ušća rijeke Kongo otišlo prvo u skladište robova na zelenordskim otocima, a zatim u Južnu Ameriku, dakle Brazil, u Centralnu Ameriku i u Sjevernu Ameriku. Dakle, to su strašni, strašni brojevi koji su narasli, kažem, prvenstveno zbog ekonomskih interesa koji su se pojavili pojavili u Brazilu tada. U srpnju 1499. ekspedicija koju je vodio Vasko ili Vaško da Gama vratila se s puta u Indiju. Postigla je svoj cilj, ali taj put od 24.000 milja koje je trajao godinu dana nije preživjelo dvije trećine posade. I preživjeli su bili sretni. Monsuni o kojima nisu znali ništa i skorbut mogli su ih sve pobiti. Ali nisu. Immanuel I, tadašnji kralj Portugala, koji imao nadimak sretni, mogao se pohvaliti vladarima moćne Španjolske, Ferdinandu Izabeli, da se baš njegov moreplovac vratio živ s puta u Indiju i donio dragocjeni tovar cimeta, klinčića, džumbira, muškatnog raščića i papra, te dragog kamenja poput rubina. Bio je to samo početak portugalskog vladanja more. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tek čitao Janoš Šremer. Emisiju snimila Nikolina Čulom, Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2018. godina.